Nevjerojatno kakav obrat. Par Ivana i Jež vodili su veći dio lige, ali na kraju par Optimum i Miholjac izveli su preokret.